ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وشر وصلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Poštovana braćo i sestre u islamu, od pitanja koje su stigle i na koje se traži odgovor večeras su sljedeća pitanja. Prvo, Assalamu alaikum, wa alaikum salam wa rahmetullahi kaže da li se neko drugi oženio maloljetnicom sem poslanika sallallahu alaihi radi se od ashaba ili sljedbenika, Allah vas nagradio. Odgovor na ovo pitanje nisam eh, imao vremena da nađem, da istražim ko je od ashaba učinio istu stvar e, kom, e, e, svejedno jel za vrijeme poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem života ili poslije njega a sa druge strane smatram da nije uopšte toliko bitno vezano za taj propis da li je neko od ashaba to uradio ili čak od selepa i tako dalje jer ibrat je u onom što je uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem što je znači e, ono što mi podrazumijevamo po sunetom a to je znači fi'aluhu qawluhu wa fi'aluhu wama sekete alihi znači ono što je on rekao riječima naredio ili zabranio ukorio ili e, e, također ono što je on uradio znači od njegovih dijela i ono što je prešutio što se dešavalo oko njega čuo je zato i prešutio to je ono što se smatra sunnetom i to je ono na što, e, što su muslimani obavezni da slijedi taman da se desilo ili da se nije desilo ovo što se pita u pitanju i taman da je neko to zanegirao i brat je čak koda ashaba ili neko poslije od ashaba ibrat je u onome što je prenešeno u predajama e, pogotovo jel ovaj slučaj da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem oženio sa Aishom radijallahu anha kada je imala šest godina a prišao joj je u postelji kada je imala devet godina kada je postala punoljetna iz čega su učenjaci izvukli određene propise, što je tema za sebe. Ibret je u ovome, e, mimo onog, a nije prenešeno nešto od poslanika sallallahu alaihi sallam što se kosi sa ovim, a ne u onome što se prenese od nekoga drugih mimo poslanika sallallahu alaihi sallam. Tako da e, fajda i korist e, saznanja o tome ne vidi se jel, po ovom pitanju i e, e, e, možda nema smisla ni, toliko istraživati to pitanje jer nema, ibreta u njemu nego ibrat u onome što je došlo od poslanika sallallahu alaihi wasallam sljedeće pitanje drugo Assalamu alaikum, alaikum salam, rahmetullahi kaže ovo, ovo pitanje čini mi se da već bilo na nekim web strancama kaže Kur'an Eh, odnosno kaže u suri Fatiha u Kur'anu, jel, u peti ajet pita kako se izgovara tačno ihdina sirata al mustaqim eh, kaže da li se izgovara ihdina, ihdina siratel mustaqim ili se kaže izgovara ihdina siratel mustaqim kaže mnogo me to zbunje, ja sam učio da se izgovara ovo prvo ihdina siratel mustaqim dok kaže u džamijama izgovaraju ihdine siratel mustaqim tražim savjet od vas Allah nagradi i tako dalje e, kao što rekao, je ovo pitanje je bilo pismeno postavljeno, pa je odgovoreno i na nekim stranicama postavljen, e, odgovor postavljen. Uglavnom odgovor je na, ovo pitanje da, da, je ono, da je ispravno ono što, što je on čuo da se uči jel, u, u džamijama a to je, znači, što se tiče ihdine sira, da se, e, da se čita ihdine, ihdine, znači sa e, ihdine sira pal mustaqim. S tim da je ovdje u pitanju e, pogrešno napisano, nije sira tel mustaqim, nego sira pal mustaqim. Znači, e, fetha iznad pa se čita a, a ne e. Zato što je ta jaki harf znači e, ispravno da se pročita ihdine siratal mustaqim e, a čita se ihdine sa e, e iako je u osnovi kada bi se odvojila riječ ihdina esirat znači kada bi odvojila, čita se ihdina a kada se spaja sa esirat onda se ne čita ihdina sa a nego sa e Ihdines siratal mustaqim zato što se prelazi na drugu riječ ne znam koliko je ko mogao pratiti i koliko je ko razumio, uglavnom ovo učenje, izgovaranje, fatihe, to se uči, uči znači uzima od, od karija, od onog koga se uči, jel, težvid i ispravno učenje Kur'ana. Dalje sljedeće, sljedeće pitanje, treće pitanje, E, ne znam, da, e, volio da mi, da mi e, stavite znanje da li se dobro čujemo i možemo nastaviti, kao da je neko reagovao da, da se slabo čuje. dobro, ako možemo nastaviti, da nastavimo. E, sljedeće pitanje kaže, salam alaikum, alaikum salam, rahmetullahi Kaže, kakav je propis kraćenja i spajanja namaza na putu? Da li je to obavezno činiti ili je to samo preporučeno, Allah vas nagradio? E, po ovom pitanju e, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje znači e, da još jedno pojasnimo pitanju znači u pitanju je to da li je kraćenje musafiru kada je na putu da li je kraćenje spajanja namaza da li je to mustehab samo preporučeno ili je to vađiv obaveza pa baš kao što je postavljeno pitanje jel E, e, e, toliko i stavova učenjaka ima pa jel naravno prije toga jel opće poznata je stvar jel da je propisano musafiru znači onaj koji je na putovanju koji je putnik da mu je propisano da krati četverorekatni e, namaze na dvorekatni odnosno da krati podni i kindiju i jaciju dok sabah i jakšam se ne krati a spajanje spaja se podne podni sa ikindijom, a akšam sa jacijom. U, e, prvom ili u drugom nji, e, njihovom namaskom vremenu. Iako postoji oko toga razilaženje. E, znači, da je propisano kraćenje namaza i njihovo spajanje, oko toga nema razilaženja među učenjacima, E, s tim da ima razilaženja oko nekih detalja. Ima samo razilaženja oko nekih detalja. A ono što se konkretno pita u pitanju, e, naravno je e, osnovni šerijski tekst koji ukazuje na propisanost kraćenja namaza su stvari riječi uzvišenog u suri An-Nisa kada kaže uzvišeni wa idha darabtum fil ard فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا Kaže uzvišeni, kada ste na putovanju, nema grijeha, nema smetnji, nema grijeha u tome da kratite namaze, da kratite namaz, kaže in hiftum ej jeftinekum uledine kefra. Ako se bojite da će vas e, iskušati dovesti u iskušenje u fitnu e, nevjernici. Tako je došlo u A što se tiče hadisa, jel, e, hadisi o kraćenju namaza su došli u, kako kažu jel, hadisi, u mutevatir predajama. Znači u mnoštvu hadisa od mnoštva ashaba. Što se tiče znači ovog propisa, da li je kraćenje musafiru, da li je kraćenje namaza na putovanju, da li je vađib ili mustehab, po tom pitanju imamo taman ovako e, e, i dva, dva i mišljenja. E, odnosno, dio učenjaka, skupina učenjaka smatra da je kraćenja namaza musafiru vađib. Vađib, što znači ako ne bi kratio da je griješan kod Allaha lešanom. Znači, ako bi upotpunio, one znači putovanje putnike, a upotpunio bi namaz, Znači on bi bio griješan. Na ovom stavu su hanefijski mezheb i zahirijski mezheb. E, drugi stav učenjaka e, je da je kraćenje namaza na putovanju i spajanje, naravno, da je to ruhsa, da je to olakšica od Allaha Želešanu u putniku. Na ovom stavu su e, učenjaci ostala tri mezheba, E, malikijskog, šafijskog i hanbelijskog. S tim da su se e, ovi učenjaci, ova tri mezeba i ostali učenjaci koji su na ovom stavu, e, međusobno razišli da li je, bolje kraćenje ili je bolje da se potpuni. Većina je na stavu da je bolje i da je sunet da se krati namaz, da je sunet Allahov poslanika sallallahu alaihi da se krati namaz. E, e, dio učenjaka od ove skupine po kojima je jel, kraće namaza musafir e, olakšica, znači mustehab, su na stavu da onaj ko upotpuni namaz na a, musafir je, da je to mekruh, da mu je to mekruh činiti. Znači nije griješan, ali mu je mekruh pokuđeno je to da radi. Od učenjaka koji su na tom stavu, jel, da je mekruh upotpuniti namaz na putovanju je između ostalih i e, šejh od Islam ibn Tejmije, a također izabrao ga je savremeni učenjaka šejh ibn Usejmin. Što se tiče dokaza, koje je od njih, e, bliže ispravnog, e, jedna i druga strana imaju dokaze, pa tako oni koji smatraju, znači Hanefije i Zahirije, koji smatraju da je e, kratiti e, musafiru namaze e, ispajati i spajati na onim mjestima gdje se spajaju, e, oni dokazuju to sa namazom, jel, odnosno sa opće poznatim hadisom koji bilježi Buharija svom sahiju, gdje kaže poslanik sallallahu alaihi sallam sallu kema re'eitu muni u salli, klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam, pa kažu, jel, pošto je poslanik sallallahu alaihi sallam na putovanju, E, uvijek kratio namaz, prema tome kaže to upućuje da je to važno. E, također dokazuju sa hadisom vjerodostojni koji bilježi Buhara i muslim svojim sahihima, gdje kaže poslanik sallallahu alaihi sallam da iše radijallahu anha, kaže furidati salatu reka'atein fa uqirati salatu sefer wa utimmet salatu al-hadari. Kaže, e, furidat, propisan je namaz dva rekata da se klanja, znači. U osnovi dva rekata. Kaže, feukirret salatu sefer. Pa kaže, pa je e, putniku, pa je putniku i ostavljeno da klanja dva rekata. Kaže, u timme salatu A kaže, a upotpunjeno je onom ko boravi na mjestu gdje živi. Pa oni na osnovu ovog zaključuju, jel, kažu, ovo je direktan, jasan dokaz da je fard jer kaže došlo na početku hadisa kudi da ti se propisan je namaz prvo u početku znači dva rekata. A kažu jel a, e, a kaže jel e, pošto je spomenuto u da je to far, to znači da je važan. Također dokazuju sa, e, sa riječima poslanika sallallahu alaihi ve sellem također jel, u vjerodostojnom hadiskoj bilježi Muslim u svom sahihu od Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže da, da je poslanik sallallahu rekao kaže inna Allaha farada salate ala lisani nebikum ala musafir i rekatein. Kaže Allah, e, zaista Allah subhanahu wa ta'ala kaže propisao, propisao farada namaz e, e, riječima njegovog vjerovjesnika, vašeg vjerovjesnika kaže musafiru dva rekata wa ala muqimi arban a onom koji boravi u svom mjestu kaže četiri rekata kaže wal reka rak'atan a onom koji koji klanja namaz u strahu jedan rekat Znači ovo su e, najjači dokaz sa kojima se dokazuje da je važn da mu e, krati namaze dok je na putovanju. Na čemu su hanefije. A što e, je ovdje zanimljivo da se primijeti jel, da, mnogi oni koji se pozivaju na hanefijski mezeb, ne poznavajući stav hanefija po ovom pitanju, čak dođu na hađ, odu na hađ ili putuju čak u zapadne zemlje i zaista su mu što nema sumnje, a oni a oni cijelo vrijeme klanjaju puni i upotpunjeni namaz. Što naravno je e, stvar džehla i nepoznavanja. E, e, što se tiče dokaza druge skupine učenjaka koji smatraju da je, da je kraći namaza musafiru olakšica, odnosno da je mustehab, u osnovi mustehab, on to dokazuje jel, sa ajetom koji smo na početku spomenuli gdje uzvišeni kaže Felejse alejkum nije vam grijeh en taksuru da kratite namaz. E, znači negiranje grijeha upućuje da nije važib. Ne može biti jel važib nešto što, gdje se negira grijeh da se krati. Jel? Nego se ukazuje da je to olakšica. Što zaista jel, iz razumije da je to olakšica. Jel? E, također, drugi e, drugim je dokaz, to kaže što je preneseno u vjerodostojnim predajama od određenih ashaba, poput Osmana ibn Mes'uda i Aisha radijallahu anhum, da su oni upotpunjavali u određenim situacijama, e, kada su bili u Safiru, upotpunjavali namaz. Čak jel, kada je Urve pitao Aishu radijallahu anha, e, zašto upotpunjava namaz, ona je Safir, pa ona mu odgovori, kaže, e, jebne uhti, i la ješuku Kaže, o, kaže, sine moje sestri kaže, zato, kaže, nije mi, zato što mi to nije teško. Klanjam potpuno namaz zato što nije teško, jer da mi je teže, jel kratila e, a poznati hadisa kojim Hanefije dokazuju gore da je farz, e, krati namaz se prenosi baš od iše. Furati salatu rekatein, propisano je klanjati u osnovi, znači namaz dva rekata, se prenosi od iše radi Allahona. A znači ona je svojim dijelom e, taj, isti hadis jel, ne, drugačije nego što, su Hanefije razumjele iz njeg određenu činjaci koji sad to stavu. Jel. Ovo su donekle najjači dokazi jedne i druge strane. Ostaje na da se, da, kaže jel, šta, je najispravnije po ovom pitanju, šta je najbliže istini. E, Allah zna najbolje, e, e, najbliže, najispravnije da je zaista ono što je prenešeno od poslanika sallallahu alejhi znači da kada je god bio na putovanju da je da je kratio namaz, da je to sunnet. Da je to njegov sunnet znači e, nema sumnje da, da se to kreće između suneta i važiba. E, međutim, e, da kažemo da je važib, da je, onaj ko, ko upotpuni namaz na putovanju, da kaže se da je griješan, da ima grije kod Allah za tako nešto ipak treba dokaz. Odnosno, mi imamo dokaze koji, koji ukazuju kontra tome. A to je između ostalog da je propisano ono ko je a dođe i klanja u džematu, oni koji klanjaju puni namaz, da mu je po većini učenjaka, da mu je važiv da klanja puni namaz, iako je musafir. Prema tome, e, znači, iz ovog se e, može zaključiti znači, da, je, da je njemu važiv da krati, bilo bi i u ovoj situaciji njemu važiv da krati. E, prema tome, znači, ovaj izuzetak ukazuje da u, da u potpunjavanju nema griha, Također hadisi gore spomenuti sa kojima dokazuju jel Hanefi i učenjaci koji su na tom stavu e, ukazuju jel da kraćenje e, odnosno e, da, da, da, upotpunjavanje jel da upotpunjavanje namaza znači da se to odnosi na početak kada je propisan namaz pardon, kraćenje namaza, znači da, se odnosi na početak kada je propisan namaz, a da je poslije došla promjena. Prema tome, ako je došla promjena, eh, ako je došla promjena, znači eh, i, došlo je još od Omara radijallahu anhu, da je nazvao jel, to olakšicom, taj namaz, znači eh, i iz postupaka koje smo naveli od ashaba da su potpunjavali njih tri ashaba je predao od Osmana ibn Mesuda i Aisha radila anhum sve to ukazuje znači da je bilo važit da je bilo važib, da su razumjeli ashabi da je važib, ne bi uradili ovo, ne bi to nazvali olašicom, niti bi niti bi upotpunjavali namaz, a oni bili musafiri. Prema tome, Allah zna najbolje, najbliže je, najbliže ono na čemu džumhur tri mezeba, kad smo spomenuli, da je sunnet, znači da je mustehab na putovanju krat, e, e, kratiti namaz, a ako bi neko upotpunio iz određenog razloga, iz određenog razloga e, neopravdanog, znači onda za njih kaže halefe sunet, prekršio sunnet, a ne znači da je učinio grijeh, da je griješan zbog toga. E, gdje se najviše može reći, baš onako na čemu su šeheh Islam ibn i, i, i, što se prenosi u jednom jel, rivajetu od njeg i Ibn Fejmin od savremenih učenjaka e, da, je, da je to najviše što se može reći da je mekru, što je, što je e, uradio onome što je suprotno sunetu, a ne da je griješan zbog toga. A Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje E, po redu dođe četvrto pitanje, e, u njemu je došlo, kaže, eselamu alaikum, alaikum selam, kaže, radi se o poslušnosti djeteta prema roditeljima po pitanju vjere. Ja sam, e, ja sam znači samostalna i ne živim sa roditeljima, ali ipak uvijek tražim savjet od roditelja, međutim problem je što moji roditelji, a, moji roditelji, a ni, gotovo cijela familija nije uvjerena. Samo sam znači ja pod hijabom i klanjam i slijedim pravi put. Sinoć sam zbog vrijeđanja dragoga e, dragog Allaha i svete knjige naše pokazala svojim roditeljima vrata. To jest, zahtijevala sam da prestanu sa uvredama moje vjeri, e, mog gospodara i našeg Korana ili u, e, ili u protivnom da napuste moj stan. Oni su izašli iz stana jer nisu htjeli prihvatiti moje vjerovanje. Pa me eto interesuje da li sam ispravno postupila što sam im na takav način dala do znanja da ne dam da vrijeđaju ono najsvetije u islamu. Odgovor na ovo pitanje e, da to što si ti uradila da je to sasvim ispravno e, odnosno tebi je bila obaveza da, tu, da to uradiš e, u smislu da ili prekinu sa tim govorom što je čisti kufr Znači to što oni rade, vrijeđaju Allaha, e, Kur'an i sve drugo jel, što su govorili protiv Islama, islamskih propisa je čisti kufr e, i onom ko sjedi u društvu nekoga, to smo već jednom navodili, ko sjedi u društvu nekoga, ko vrijeđa, priča protiv, priča protiv Islama, islamskih propisa, e, vrijeđa poslanika sallallahu alaihi wasallam, i tome slično, e, muslimanu je obaveza u tom slučaju e, znači da negira e, takav govor od onih koji to pričaju, naravno na način koji odgovara mjestu i okolnostima i situaciji i ljudima koji su oko njega, a u protivnom, a u protivnom, ako ga oni ne poslušaju ili procjeni da ne može negirati tu stvar, on je obavezan da napusti to mjesto odnosno e, to e, e, na ovo na ovu situaciju i slični njoj se vraća Kuranski ajet u tvorini sa u kojoj uzvišeni kaži hadne alijekom hilthi abi i da se mijatum a jajati ili lani jukferu bihao biha felat takozvani mahom haertea je hudu fiha disin lairiku i nekome ide mi slov uzvišeni ono je već u knjizi objavio znači jednom drugom lajetu E, kada čujete da Allahove riječi poriču, da im se izruguju, da čine kufr prema Allahovim riječima, da im se rugaju i smijavaju Kur'anu, znači Allahovim riječima, kaže ne sjedite s onima koji to čini dok ne stupe u drugi razgovor, dok ne, počnu drugačije pričati. E, kaže, ako tako ne uradite, inače, kaže, bit ćete kao i oni. Znači ovaj ajet je e, jasan, da muslimanu nije dozvoljeno da sjedi u društvu, pa makar to bili njegovi roditelji, najmiliji, najprisniji, djeca vlastita, koji vrijeđaju Allaha, njegovog poslanika sam i smijavaju se sa vjerom, a da on to e, šuti na to i sa njima sjedi i na neki način tom šutnjom odobrava to što radi svojim poganim jezicima. Znači u tom slučaju, i ako ne može negirati, ne može otkloniti taj munker, e, treba napustiti to društvo. A pošto je ovdje e, u, ovom pitanju došlo, znači u pitanje je tvoja vlastita kuća, a ti si vlasna, ti si gazda u svojoj kući, znači ti si potpuno pravo imala i obavezu ili da, e, ostavi taj ružni govor koji, koji je čisti kufr, ili da napusti tvoju kuću. Znači potpuno si uradila ispravno, i e, oko tog postupka jel nema sumnje da si čak bila obavezna da ti bio važiv da tako reaguješ ljubomara e, i ljutnja radi Allaha e, poslanika sa sada njegove vjere je propisana u vjeri zbog toga treba reagovati, zbog treba se, toga se treba naljutiti, zbog toga treba napustiti društvo, zbog treba, treba se zacrveniti, naljutiti i tako dalje. Hele, e, e, postupak e, koji je spomenut u pitanju je sasvim ispravan, a ja molim Allaha da uputi tvoje roditelje, tvoju rodbinu na pravi put, da im se da im se omili ova vjera, da se pokaju Allahu i da, budu u našim Evo javljeno mi je na vrijeme da, je da je došlo do prekida. znači, pitanje je bilo E, pitanje je bilo e, kaže Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selam wa rahmatullahi wa kakva je tu knjiga El El Ihya, odnosno misi Ihya u Lumidin od Ebu Hamdi Gazalija, e, da ne bi ja ovdje odgovarao na ovo pitanje, pošto ono traži malo duže vremena, zahtjeva više prostora da bi se pojasnilo, ja bi vratio ono ko pita koga interesuje, da, da se vrati jel, na ono što sam baš ja lično napisao o, toj knjizi, odnosno e, što sam čak i napisao jel, o posjedovanju te knjige, o posjedovanju te knjige, e, e, šta je sporno u toj knjizi i kakav je propis za jednog običnog muslimana, da li je treba posjedovati, da li je treba čitati i tako dalje, šta su rekli učenjaci o tome, znači to zahtjeva više prostora i detalja, ali s obzirom da o tome već napisano i znači E, postoji materijal o tome, vratimo da se vratite ili na, moju stranicu na kojoj ima e, pod naslovom jel, pod naslovom e, posjedovanje i čitanje knjige i Din od Gazalija pod tim naslovom ili na, na stranicu Num ili neka druga, jel, ako je prenesena na neku drugu stranicu. Na tim stranicama znači ima pojašnjeno u detalje, pojašnjeno znači u detalje sve što je vezano za ovu knjigu i čak više jel nego što bi, što bi, neko, nekog interesovalo. E, sljedeće pitanje, u stvari, to je pitanje ono e, što mi je poslano da, vidimo da ga ubacimo zbog hiče da se odgovori na njeg. U tom pitanju je došlo, je da li je dozvoljeno ženi da živi kod svojih roditelja razdvojeno od muža s kojim se šerijatski vjenčalo, vjenčala uz sve ispunjene šerijatske uslove velija mehra neko vrijeme, čak i nekoliko godina, a da u tom periodu imaju intimni, a da imaju intimni odnos. E, ovo pitanje e, se vraća, odgovor na ovo pitanje, znači e, ovo pitanje se vraća na jedan poznati, poznati način ženjenja, savremeni način ženjenja, takozvani brak misijar, brak za zavađu misijar e, koji, u sebi sadrži ovu komponentu, a to je da, da znači, prilikom vjenčanja da se dogovore da žena odustaje odustaje od prava njenog prava, šarijaskog prava, da joj muž obezbijedi mjesto stanovanja. Odnosno pristane da ostani ili kod svojih roditelja ili na svom, svojoj vlastitoj kući, na svom vlastitom metku. E, pa dio učenjaka to sporava, e, a velika većina to odobrava, odnosno e, e, znači radi se ovdje o tome da je u osnovi žena ima pravo da pravo kod muža da je obezbijedi mjesto stanovanja. E sad, znači ovdje, znači, ako je stvar dogovora između njih, između njih da se odustane od tog od tog prava znači žena ako odustane od tog prava znači dio učenjaka to osporava dio dobrava a ispravno inšala da je to dozvoljeno jer je to njeno pravo i njen hak s tim da se on precizno definiše u smislu e, u smislu da se definiše da li, e, da li žena buduća jel ili već e, da li ona odustaje za sva vremena od tog prava, naravno učenjaci imaju i govore o tome, da li, njoj, da li ona ima pravo uopšte da odustane od toga i da li može odustati za sva vremena. I većina i kaže da ona može odustati privremeno. I e, čak mnogi kažu da ona kad god hoće može da traži da se vrati to njeno pravo. Helen Neise, e, u svakom slučaju e, najbolje da se vrati na dogovor među njima. Ako se njih dvoje dogovori da ona odustaje od tog prava, prava znači da joj muža i mjesto stanovanja, na određeno vrijeme i precizira se da je to u pitanju dvije godine, tri, nekoliko mjeseci e, e, ili više ili manje, znači ako se to precizira e, da, ali pazite, ovdje sad jedan drugi, ovdje, ovdje ga u pitanju kaže, već su se oni vjenčali već se vjenčali, da su ovo dogovorili prilikom vjenčanja, bilo bi dosta preciznije, jel? bilo bi dosta preciznije i, onda se vraća na ovaj poznati vid Međutim, ako je u pitanju ovdje da su oni vjenčali, da se vjenčali, i nisu spomenuli ovaj šart, nisu ga ugovorili, nisu ga ugovorili, a tako razumijem za pitanje, jel, znači, E, znači žena koja se e, šarijski vjenčala vjenča, znači već se desilo vjenčanje, onda, onda to pitanje jel, dobija drugačiju dimenziju. Jel, da je bilo u pitanju da se to riješi na, u toku sklapanja bračnog akta, znači tad se trebalo dogovoriti po stavu učenjaka koji to dozvoljavaju. A ako se već vjenčala, jel, e, kako će ona, znači ovo dalje, znači ona ne može odustati, ona sada jel ne može odustati E, odnos, od svog prava da je čovjek jedno obezbijedi mjesto stanovanja, odnosno ima pravo kada god hoće da, da zahtjeva da je čovjek obezbjedi mjesto stanovanja. A, a, to ako ona hoće, jel dobrovoljno, njih se dvoje dogovore da ona boravi kod svojih roditelja iz određenih razloga koji odgovaraju njima dvome i tako dalje, nije bitno ili bez razloga, u tome nema nikakve smetnje. Jel? u tome nema nikakve smjetnje, znači e, ono što sam ja od početka govoriti, to je bilo pitanje da se nisu vjenčali, znači trebaju e, e, na samog, na samo, prilikom samog vjenčanja. onda gdje se definiše da li ona trajno odustaje tog prava ili odustaje, ima li pravo trajno odustaje tog prava ili nema pravo. A obzirom da su oni vjenčani, samim tim vjenčanjem, znači ona je potvrdila svoje pravo, a on svoju obavezu da je, da je s te strane izdržava, znači e, stvar toga da, da ona je određeno vrijeme živ kod svog roditelja ili da ne stane kod stanu, to je stvar između njih dvoga kako se oni dogovori. Tako inšala da nema u tome, e, u, tome što oni e, hoće da urade, nema nikakve smetnje, s tim znači da ostaje vrlo bitna stvar da žena kada god zatraži, ako dođe do određenog spora, znači sve dok se, ovo je vrlo bitna stvar, znači kada se muž i žena dogovaraju nekoj stvari, E, uglavnom mnoge stvari se ne detaljišu, jer, jer ta se dogovaraju i štima i ovo i ono. Međutim, ako se određene stvari ne preciziraju, poslije kada dođe do spora, onda se svako od njih naravno hvata za slanku i za svaku rič koju su rekli međusobno. Prema tome ovdje je vrlo bitna stvar da se zna, znači da žena ima pravo kada god to e, osjeti i, e, i, dođe do promjene određene, da, da traži od čovjeka da obezbijedi mjesto stanovanja. Ako ona dobro, znači čak i kada ovdje dobrovoljno pristane, da određeno vrijeme jel, živi kod svojih. Znači inšala nema smjetnje uz spomenuti znači ovaj, ovo što sam rekao jel, da, vodi računa o tome da je to njeno pravo i da ga može kada god hoće da ga zahtijeva od svoga muža. Allah zna najbolje. E, sljedeće, pitanje e, e, kaže, znači ovo je sljedeće pitanje malo duže, šesto pitanje, da li izlazak krvi iz tijela kvari abdest i da li je pouzdan konsenzus islamskih pravnika po ovom pitanju. To jest e, da izlazak krvi kvari abdest. E, ovo pitanje e, da li izlazak krvi kvari abdest oko toga jel, postoji veliko razilaženje među učenjacima, a samo ovo pitanje jel, da li kvari abdest izlazak krvi kod čovjeka kod ženi, ono se ujedno vraća i na pitanje e, na pitanje da li je da li je krv kod čovjeka nečista ili je čista. Znači, da li je krv e, nečista ili je čista. E, s obzirom, znači, oni učenjaci koji smatraju malo imam, moraš prekinuti ovo odgovor na ovo pitanje, znači e, dodatak ovdje je došlo za pritomno pitanje, kaže da li je njoj dozvoljeno da ima polne odnose s tim mužem, a da živi kod svojih. malo čudno ovo pitanje, jel žena koja se uda, koja se vjenča šerijski sa svojim čovjekom, njoj je dozvoljeno da ima intimne odnose bilo gdje, jel, nevezano u kojoj kući, na kom mjestu ona je njegova žena i on ima e, osnovno pravo, bračno pravo čovjeka žene da ima intimni odnos sa njom. I po nekim učenjacima na tome je izgrađen brak, jel? Prema tome ovaj, nema sumnje da, da on ima da, nema smetnje, da je dozvoljeno i da to u osnov da muž žena ima jel, intiman odnos. Svejedno bili u, u, e, kući njenih roditelja ili u njegovoj kući ili bilo kojoj kući ili namovor, bilo gdje, svejedno je. E, da se ponovo vratimo na ovo prethodno na pitanje vezano za, za krv. Znači, pitanje je bilo. Pitanje je bilo, znači, da li izlazak krvi iz tijela kvari abdest i da li je pouzdan e, konsenzus islamskih pravnika po ovom pitanju e, da, da izlazak krvi kvari abdest znači kao što rekao na početku, e, po ovom pitanju e, znači učenjaci se razilaze. Iako se prenosi od određenih učenjaka, od određenih učenjaka se znači prenosi da, da su spomenuli da je iđma učenjaka na tome da izlaza krvi kvari abdest. E, a oko tog iđma dovoljna je ta stvar, jel? Dovoljna je ta stvar e, koliko je snažan taj iđma da učenjaci koji prenose ićma, oni to e, kada prenose, oni to, kažu na način znači e, učenjaci koji, su na stavu da izlazak krvi kvari abdest od njihovih dokaza od njihovih dokaza i to da je ižma učenjaka da izlaza krvi kvari abdest. E, znači to je njihov dokaz. A, e, a isti ti učenjaci, ovo govorim primjer radi e, e, Ibn Kudame u svojoj knjizi Al Mugni ili Nevevi u svojoj knjizi Al Majmu ili Ibn Rušt i bilo koji drugi učenjak koji prenosi, koji bilježi u svojim knjigama stavove svih mezijeba i učenjaka, kada govore znači, o ovoj meseli, oni navode znači, da se različite učenjaci i tako dalje i onda znači, navode da se različite učenjaci i onda spominju da je od dokaza od e, džumhura učenjaka da je iđma učenjaka na tome da kvari Što je, e, što je dovoljna stvar što je dovoljna stvar jel, takozvani e, takozvanog butlana iđma. Odnosno da taj iđma je neispravan. Kako će biti iđma učenjaka na tome, konsenzus, ako istovremeno se tu prenosi da se različite učenjaci. Znači, e, e, nazvati da je to e, iđma, znači nije, nije, e, nije ispravno i nije precizno. E, od učenjaka koji prenose iđma, kada već se govori iđma da, da, da odmah navedemo, jel, od učenjaka koji prenosi iđma su u stvari imam nevevi, E, u svojoj knjizi al Međmu i Kurtubi u svom tefsiru Džamil Ahkam ili Kur'an i još e, neki drugi manje poznati učenjaci. E, mada je sam učenjak Nevevi sam učenjak Nevevi znači on sam navodi da unutar šafijskog mezheba postoji razilaženje učenjaka, unutar, unutar samog šafijskog mezheba postoji razilaženje učenjaka da li je znači krv nečista a naravno to se automatski vraća, znači ako nećete da kvari, i tako dalje. E, tako jel da njegovo navođenje džma jel e, nema smisla jel da bude jel e, ispravan i privatljiv džma ne samo od njega nego bilo koga drugog ako postoji razina znači od davnina od samog početka među među, među učenjacima razilaženje kod toga znači da li je krv nečista ili čista i da li kvari abdest ili ne kvari abdest. Hele Nese, ono što, što nas interesuje po ovom pitanju, a to je da znači pitanje kvarenja abdesta od strane e, ljudske krvi koja izlazi iz krvi se vraća e, iz tijela se vraća na pitanje da li je krv nečista ili čista. Oni koji, koji kažu da je krv nečista, ljudska krv koja izlazi iz ljudskog tijela da je, da je nečista, oni kažu da kvari abdest. oni koji kažu da je čista, znači automatski kažu da ne kvari abdest. Pa tako je, znači čitavo se ovo pitanje kvarenja abdesta od izlaska krvi, vraća na pitanje čistoće ili nečistoće krvi. A što se tiče krvi, da li je ona čista ili nečista, po tom pitanju jel, također jel, učenjaci su naširoko, nadugačko govorili, odnosno, znači od, davnina, jel, odnosno tu ima neki detalja. Jel. Složi su učenjaci da je zabranjeno piti krv ili jesti krv. Oko toga nema razilaženja među učenjacima. Naravno, e, dokazi me zato je kuranski ajet u suri Al-An'am u kojem je uzvišeni kaže قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس Kaže uzvišeni, reci, znači o Muhammed reci, kaže ja ne nalazim onom što je meni objavljeno da je zabranjeno od onog koji nešto e, jede, ono koji nešto jede kaže, kaže osim, znači nalazim zabranjeno osim koji stvari, kaže osim e, da, to bude što se jede, da, da ono da bude da bude strvina mejte ili krv koja izlazi krv koja izlazi iz tijela koja je izašla iz tijela i kaže lahna henzir meso e, svinje kaže fe inne jer je ono nečistoća e, sa ovim ajetom naravno vidjet ćemo poslije da oni dokazuju nečistoću također krvi a vidjet ćemo na koji način znači sa ovim ajetom učenjaci su složni na ovog ajeta da je, da je pijenje krvi haram po znači jedinje, pijenje krvi haram po A oko toga, da li, ono da li je krv nečista, imamo nekoliko stavova. Prvo, e, u globali e, razilaženje učenjaka po pitanju čistoće krvi je u tome da ima učenjaka koji kažu da je sva krv, sva, sve vrste krvi koje postoji, znači i, i krv hajza, i krvni fasa e, i krv koja istekne tijela, i krv koja ostane u tijelu nakon, smrti, nakon ubisa, tako da je sva ta krv, krv čista kod nekih učenjaka. također imamo suprotan suprotan stav. Na, na, znači, da je sva krv koja izlazi iz čovječijeg tijela, unutar čovječijeg tijela što nalazi, da je ona nečista. Ovo su dva oprična stava. E, a ovo, e, navešću mail koje je na ovom stavu. Na ovom stavu da je sva krv nečista, na tom je stavu džumhur učenjaka. S tim se razilazi u nekim detaljima. Dok imamo treći stav učenjaka koji kažu, kako ono kažu, ili bit znači pravi razliku između krvi e, e, različitih vrsta krvi pa kažu jel da je krv hajza i nifasa da je ona nečista i da sa, e, izlaskom te krvi da se kvari abdest dok kažu dok je ostala krv insana i čak i životinja da je ostala krv čista odnosno da nema dokaza da ona nečista i da ona ne kvari abdest ako istekne iz tijela čovječijeg jel E, ili da je dozvoljeno klanjati sa tom krva ako se nalazi na tijelu, ako je, e, znači, e, ako je od hajvana ili čovjeka, da je dozvoljeno klanjati jer, se smatra čistom, nije nečistoća. Sa nečistoćom nije dozvoljeno klanjati namaz, na tijelu svom. E, Helen se otprilike to su ona ugrubno rečeno ta tri stava učenjaka. Što se tiče pojedinačno, znači, smo odmah, rekao sam odmah, znači, džumhur učenjaka je na stavu da je krv nečista E, kad kažemo da je nečista, znači automatski e, ti isti učenjaci smatraju da izlazak krvi su većeg tijela kvari abdest. E, od, od tog džumhura učenjaka su u stvari i zvanični stav četiri mezheba. Znači hanefijskog, malikijskog, šafijskog i hanbelijskog. S tim da su se u određenim detaljima razišli. Ako bi spominjao te detalje, uzela puno vremena znači da ne navodim te detalje, znači određenim detaljima su razišli e, oko toga, znači neki od njih smatraju da određeni e, mala krv, e, neznatna krv što malo izađe ostane da to, da to ne kvare abdest i to, i to se oprašta i to ne utiče i ne smatra se nečistoćom koja utiče na ispravnost namaza i kvari abdest, e, dok drugi, pravi razliku između krvi ljudske, između krvi životinja i tako dalje. Hele, ne se ti detalje da i ne navodimo. Ono što je bitno, a, to je opće poznato da znači četiri, e, e, da su četiri mezeba u svom zvaničnom stavu da su znači, da, krv je nečista i da kvari abdest. Unutar mezeba četiri mezeba ima učenjaka koji nisu na tom stavu koji smatraju da krv nije nečista i da ne kvari abdest. se. E, ono što nas interesuje prije svega jel, e, da, znači e, da postoji skupina učenjaka koja, je na stavu, koja pravi ovaj razliku između krvi hajzen i fasa, uglavnom znači oko krvi hajzen fasa, znači skoro da nema razilaženja da je nečista, osim ono što smo spomenuli, a to su neki učenjaci moatezilskog mezeba koji smatraju da je sva krv čista. Znači, s tim da i oni smatruju da krv haljza fasa Nifasa kvari abdest, ali smatruju da je to čista krv. Ali smatruju da kvari abdest zato što je došlo dokaz da kvari abdest. Helem se. E, ono što nas interesuje znači da je većina e, da je većina učenjaka na stavu da krv hajdza nifasa kvari abdest i to je ispravan stav što nema sumnje. A ako e, krvi koja ističe iz, tijela insana, bilo muslimana ili kjafira, mrtvog ili živog, stav učenjaka koji smatra da je ta krv čista, i da ne kvari abdest je, je Allah zna najbolje e, ispravan stav i najbliži po ovom pitanju. E, vidjet ćemo zašto. E, prije svega, učenjaci, znači četiri mezeba i oni drugi, koji dokazuju da je krv nečista i da, je njen izlazak iz tijela kvari abdest, šta je njima dokaz da je krv nečista da kvari abdest? U suštini oni nemaju dokaza. Vi vidjet ćemo. Znači oni dokazuju sa malo prije spomenutim ajetom da je krv nečista. Odnosno ajet u kojem uzvišeni kaže jel قُلْ لَا, قل لا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعِمِ يَطْعَمُهُ إِلَّا يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ Znači, eh, eh, u ajetu je reci o Muhammede, znači ja ne nalazim od ono što mi se objavljuje da je, zabra, da je zabranjeno, šta zabranjeno? Jesti. Kaže, uh, E, ono, osim kaže tri stvari koje kaže da strvina, e, krv koja ističe i kaže meso svinje. I e, završava, završava se ovaj dio at kaže fe inne hurič, jer je, to, jer je on nečist. Ko? Najbliže se vraća na meso svinje. ovi da koji svojim ajto kaže ovo innehu ric se vraća na sve tri stvari. Što sa strane jezika arapskog nije ispravno i daleko je i e, većina učenjaka e, mu fesira kada se vraća na ovaj ajd kažu da i sa strane arapskog jezika najbliže najispravnije da se, da se ovo da je to nečist vraća samo na meso svinje a ne vraća se na u stvari na, na strvinu i na, na krv koja ističe Prema tome, ovaj najjači dokaz koji dokazuju je, u stvari, e, nije direktan po ovom pitanju i ne može biti dokaz koji pučuje na, na, ovu meselu. E, sa druge strane, jel, nema nijednog vjerodostojnog, nijednog vjerodostojnog hadisa koji ukazuje na to da je zbog isticanja krvi, da je preneseno, jel, da isticanje krvi kvarilo neko od asaba ili poslanik sam samom, da je došlo ili dijelom ili riječima da isticanje krvi u stvari kvari abdest. Ili da je samo isticanje krvi nečisto. Nijedna ni druga stvar nije došla ni jednom vjerodostojnom hadisu. I to je činjenica i volio bi da neko ako misli da ima, neka nam dođe sa tim hadisom koji ukazuje na tako nešto. Znači, e, ono što je vrlo bitno da, da se konstatuje ovdje, znači nema e, validnog, direktnog, niti vjerodostojnog dokada, e, dokaza, argumenta šestog ukazuje da, je krv ljudska nečista, svijedno ona ko ostanu tijelo koja izađe, svjedo kod, kod mrtvog ili, ili živu, svijedno kod muslimana ili kod kafira da je ta krv nečista i da ona kvari abdest muslimana. A od dokaza, oni koji dokazuju da je krv čista, e, je između ostalog, e, dokazuju sa određenim jel, e, predajama od, od ashaba, naime, u, prenosi se od Džabrib na Blahara anhuma, kaže da je neki čovjek od muslimana, kaže, klanjao a kaže e, došli su, e, došao je neki čovjek od mušrika, znači u prisutstvu poslanika sa sam i on je klanjao. A došao je čovjek od mušrika i gažao ga sa kopljem. I kaže pogodio bi ga, a on bi izvadio koplje. Tako tri puta. Tri puta mu se to desilo. Naravno je prilikom tog pogađanja isticale krv. A on bi i dalje nastavio namaz i klanjao bi namaz. E, ovaj hadis bilježe Ebu Davud, Ahmed i Ibn Huzeime. E, oko oko je vjerodostojnosti ima razilaženja, ali mnogi muhadisi ga ocjenjuju prihvatljivim i vjerodostojnim. I sa njim su stvari dokazuje jel e, dokazuje se jel e, da znači obe stvari se dokazuju. A to je znači da, da krv koja izlazi iz ljudskog tijela da nije nečista, odnosno da je čista i da izlaza krvi ne kvari abdest. Znači, sa ovim hadisom čak imam nevevi, imam nevevi koji je na stavu da, krv, jel, da je krv nečista, sa ovim e, hadisom dokazuje da izlazak, da izlazak krvi, da izlazak krvi e, abdest. Da izlazak krvi jel, ne kvari abdest. E, također od dokaza koji ukazuju jel, je ono što se prenosi od Hasan al-Basrija, rahimehullah, gdje on kaže ma zalad muslimune yusalluna fi jarahatihim kaže e, muslimani su uvijek neprestano stalno klanjali namaze e, sa svojim ranama sa ranama na sebi znači bivali bi ranjavani imali bi rane na sebi oni su klanjali namaze naravno e, prilikom ranjavanja ističe krv Znači da, da isticanje krkvari abdest ne bi klanjali u takvom stanju. odnosno morali bi znači i da se, da, da se prekine, e, da se obustavi e, izlazak krvi i da se e, očisti ta krv ako se, smatra, ako se smatra, jel, ako uzme ovdje da je krv nečista. Odnosno, također vrlo, vrlo jak dokaz koji dokazuju, sa kojim dokazuju oni koji kažu da, da krv nije nečista i da ne kvari abdest je to E, između ostalog znači, e, e, jer to kažu jel, da isticanje krvi je pitanje, kako se u naziva, ma ta'umu bihil belva. Ono što se stalno i neprestano događa, što je, što je stvar koja, ne može dobiti muslimane, ni muško, ni žensko. za vrijeme poslanika sam sam I zanimljivo da je to tolika stvar, toliko često se dešavalo, pogotovo znači, ratovi, džihad koji se vodio, i borbe, i ranjavanje, tako dalje da se toliko dešavalo za vrijeme poslanika sam selem i da nijedan prenešeno, nijednom jedinom hadisu, e, vjerodostojnom hadisu, dokaz da je poslanik sallallahu sallam ukazao da je krv nečista i da onom kome ističe krv da mu je pokvaren abdest. Znači, to je vrlo je zanimljivo, znači, da, da tako, e, taka stvar koja se toliko često dešava ljudima, maltene svakodnevno, a da nije prenešeno, jel, e, o vjerodostojnom hadisu da ona kvari abdest a prenesene su ove stvari koje mi sad navodimo, koje ukazuju da u stvari ne kvari abdest i da krv nije nečista. A to je također što se prenosi od Ibn Omara radijallahu anhuma, da je on, kaže, da je on, kaže, stisnuo, imao je, jel, e, imao je e, na svom tijelu ognojen dio koji je on istisnuo istusnuo je, pa je izašlo, kaže, izašla je sukrvica i gnoj i kaže, on je znači izašla je krv sa tog mjesta nakon što obrisao je, krv je izlazila, kaže, a on nakon toga nije uzeo abdest, a klanjao je. To radi radio Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma. E, a što se prenosi, prenosi to Ibn Ebi Šejbe i Abdurezak u svom Musannefu. E, a ovo malo prije što spomenuo Hasan al-Basri, to, e, to bilježi Bihari, Buhari o svom sahihu, naravno lihan, znači to govori da je to, rekao je jel, e, Hasan al-Basri, a odnosno e, Ibn Hajar je ocijenio vjerodostojni te riječi koje se prenosio od Hasana al-Basrija. također od učenjaka koji su zanegirali jel, da je stav odnosno tvrdnju da nema razilaženja e, među, učenjacima da je krv nečista i da ona kvari, i abdest e, je svakako šejh Albani u svojoj knjizi e, Es safiha u, znači u svojoj sili vjerodostojnih hadisa gdje on potvrđuje jedan također jak dokaz na, strani onih koji dokazuju da je krv čista i da ne kvari abdest, a to je takozvani asl osnova. Šta je osnova u pitanjima koji, e, u pitanju nečistoće i ono što kvari abdest? Osnova je u obe stvari, znači da to ne postoji. Osnova je da, su sve stvari čiste, osim ako nam dođe šerijatski validan dokaz da je to nečisto, da je određena stvar nečista. A mi nemamo validnu dokaz koji da je krv nečista. Također, osnova je da kvari abdest samo ono što imamo dokaz da kvari abdest, da sve drugo ne kvari abdest a mi nemamo dokada, nema vjerodostojnog dokaza, validnog dokaza koji kazuje da, da isticanje krvi iz tijela kvari abdest. Također sa kojim se dokazuje jel, da, da isticanje krvi ne kvari abdest je u ono što se desilo što je opisano u Buhari Madisu da je kada su ubili Omera radijalahu Anhu na namazu, na sabah namazu, e, zboden je nožem, pa mu isticalo, naravno isticalo mu krv. E, i tom prilikom je donešeno da, da e, ljekar koji je došao, da, dato mu je vode da popije, kada je popio vodu, jel, izišla mu je na mjestu ranije, e, izišla mu je to što je popio, što je znak jel, da neće moći preživjeti to ranjavanje, to badanje. ne se ono što nas interesuje, da je Omer radijalahu anu, nakon što je ranjen, jer nije bio potpunio namaz, bio nesvješten, kad došao sebi, pitao se je li klanjao, nije klanjao, pa je on nakon ranjen, u nakon stanju, krvom stanju, klanjao namaz. Sa ovim dokazuju također jel, da je bilo jel, da je bilo zabranjeno da klanja u, ranama, u krvi, e, nije prenešeno da se očistio, da je stonio krv e, i tako dalje i da bi klanjao, nego je klanjao u nakon stanju. Naravno ovi drugi odgovaraju da je to nužda, da nije mogu drugačije U svakom slučaju jel, e, ovo, je, ovo je dokaz da, da se može u takvom stanju klanjati namaz. Helen Neise, od učenjaka koji su žestoko zauzeli stav da je krv ljudska čista i da ne kvari. E, Abdest je svakako jel, od učenjaka Sidik Hasan Khan od poznatih učenjaka Mohakika također e, Šaukani i mnogi drugi e, savremeni učenjaci poput Ibn Sejmina i da ne vodim redom, jel, nije ibrat u, u imenima u, učenjaka, nego u dokazima u dokazima. Prema tome, da, da rezimiramo ovdje po ovom pitanju, znači ispravan je stav da izlaza krv iz tijela ne kvari abdest ljudskog tijela, e, odnosno da, što znači da je krv e, čista, da nije nečista, a ono što se prenosi da je e, iđma učenjaka islamskih pravnika da je krv nečista, znači ta iđma sami, oni koji prenose ta iđma, istovremeno prenose razilaženje učenjaka po tako da ta iđma, jel, kako se kaže, laju tefet ili prema njemu se ne okreće, odnosno ne uzima se u obzir, jel, po ovom pitanju. E, također ako bi nekom došlo jel e, sada da, e, neka šubak pa da kaže jel a meni je dovoljno to jel da su četiri mezeba jel na tom stavu prvo jel e, nisu četiri mezeba znači kompletu na tom stavu znači unutar mezeba ima razilaženja i čak imaju rivajeti od, četiri mama, predvsem drugi rivajati po ovom pitanju, drugačiji stavovi, a, a samo to jel, e, što su četiri mezeba na nekom stavu, zvanični stav četiri mezeba na nekom stavu, to ne znači da je to iđma učenjaka. I ne znači, ako su četiri mezeba na jednom stavu po nekom pitanju, da je to pitanje gotovo, da tu se više nema šta pričat, ne, nego je ibaret u onom što ima dokaze. U čemu ima dokaz. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah nije nas obavezao da slijedimo ikog drugog E, od ljudi ili mezijeba, osim poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Znači, e, kada se dokazuje, nije dokaz e, stav mezeba, nije dokaz stav, kad se četiri mezeba slože, znači nije u tome dok dokaz je, znači, u šerijeskom argumentu iz Kur'ana i suneta, ili iđma, ako je se prenose jel, ispravni iđma, bez razilaženja. Jel. A Allah zna najbolje, jel, to, toliko po ovom pitanju. sada idemo na, na, na sljedeće pitanje samo da provjerim jel, je sve u redu po pitanju toga da li se dovoljno dobro čujemo. samo malo. Dobro, znači da nastavimo dalje. sljedeće pitanje, u pitanju je došlo, kaže, znači ovo je bilo sedmo pitanje po onim što su pristigli, Kaže, možete li mi objasniti kakva je mudrost to što mnoga djeca širom svijeta bivaju iskušavana na razne načine, kakav je njihov grijeh, razumijem da kod nas odrast iskušenja dolazi nekad kao posljedica naših grijeha, a šta je sa djecom koja su bezgrišna? odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Prvo, e, da muslimani trebaju znati i e, imati, e, kako se kaže, nasbe ajunihim, da pred svojim očima uvijek se prisjećaju i, i vode računa da budu svjesni da iskušenja koja dolazi u, dolazi njihovom životu s onim čime ih Allah Đelešanu iskušava da iskušenja imaju, e, ima, da iskušenja ima više vrsta na što ukazuju e, šarijanski tekstovi Kur'ana i suneta. Znači iskušenja koja nas se dešavaju u životu su razno razna, ima ih više vrsta. Otprilike se mogu uglupisati u neke četiri vrste. Prva vrsta iskušenja. Ovo je kao uvod na odgovor na, samo pitanje. Prva vrsta iskušenja su u stvari ona osnovna iskušenja, a to je iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala svakom onome ko povjeruje u njega i ko slijedi pravi put. Znači, osnovno, dovoljno je to što si musliman je, je e, da budeš iskušan. Naravno, na to kada mnogi švijetski tekstov, ali opće poznati, u stvari, je početak sure Ankebut, u kojem uzvišeni kaže, elif, e, bismillahirrahmanirrahim, elif la mim, e hasiben nasu e jutreku, e jekulu amenna, vahum la juftenun. ولقد فتن ولقد فتن الذين من قبلهم kaže Alif Lam Mim kaže zar, zar misle ljudi kaže da će biti ostavljeni pušteni na miru ako kažu vjerujemo mi vjerujemo mi smo vjernici i da kaže iskušenje da neće biti dovedeni u iskušenje da neće biti iskušavani zar misle ljudi da će biti ostavljeni nakon što kažu mi vjerujemo i da, i da uskušenje neće biti dovođeni. I u nastavku kaže, uzvišeni, kaže, وَلَكَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ a mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih i naravno u nastavku jel kaže da bi ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. A laže on to zna, ali da se to pokaže jel javno. Helene se, uh, ovi ajeti ukazuju jel da uh, samim tim što smo muslimani, što potvrdimo svoj iman, da, ćemo, e, e, da je to dovoljno da bivamo iskušeni od Allaha da se provjeri naša, naš iman, naša iskrenost prema Allahu Đelšanuhu. To je znači prva vrsta iskušenja. E, druga vrsta, znači ona su osnovna, znači ona se dešava i mogu se dešavati svakome i svakom se dešavaju. zašto navodim ovdje sad ove, ove vrste iskušenja? Iz razloga što griješe mnogi muslimani kada misli da ako se desi neki musibet nekome od nas, bio on veliki ili mal, da se to obavezno dešava zbog naših griha. Mnogi muslimani tako misli. I čak komentarišu da ako se nekome nešto desilo, na primjer musibet, ukraden mu imetak, musibet, uslupao auto, Eh, ili nešto drugo, nekomu, je jel, oduzet od ubijen, eh, nestao i tako dalje, da se automatski eh, komentarše to, a to je zbog njegovih grijeha. Ne, nije to tačno. Jedna, jedna vrsta iskušenja je to zbog grijeha. Dala šanu, zbog grijeha, jel, kažnjava nekog zbog grijeha njegov, nadunja alko odmah. U stvari ti kažnjava da ga čisti, jel. Ne, to može biti jedna. A može biti, znači osnova je da ćemo biti iskušavani. Osnova je, čim smo postali vjernici, da ćemo biti iskušavani na razno razne načine, kao što kažu mnogi ajti da je ne spominjenimo. E, zbog toga je greška tako misliti. Zbog toga je greška tako misliti da, kada se dešava neki musibet, bio je pojedinačno, porodični ili pojedinačno, ili čak narodima da se dešavaju narodima Bosne, narodima Sirije, da se odmah komentariše, to se njima dešava zato što su oni griješnici upali grije, tako dalje. Ne mora značiti. Mada, jel Allah šanu kažnjava zbog grija. Znači prva vrsta je znači e, prva vrsta iskušenja. Musibeta je to da čovjek samim tim što je musliman biva biva je stavljen u iskušenje, odnosno na ispit. Druga vrsta iskušenja u stvari su iskušenja i musibeti i vid kažnjavanja zbog grijeha. Naravno, na to ukazuje mnogi koranski ajeti, između ostalog, bima kesebet ejdihim wa ja'fu an ketir. Znači, Allah šano kada, zašto? Kaže, zbog onog što su zaradile vaše ruke, a mnogi stvari vam oprašta. Znači, Allah šano kažnjava i dolaze nam musibeti, zbog onog što su zaradile naše ruke. Ima toga, znači dio musibeta je od toga, a većinu stvari allašanu nam stvari prelazi preko toga, odnosno ako se ne pokajemo i ne prevagno dobra djela, bit ćemo kažnjeni na, sudnjem danu, odnosno na drugom svijetu, zbog toga spasit ćemo grije. Znači, to je druga vrsta iskušenja. Znači, e, iskušenja, odnosno vrsta kažnjavanja zbog grijeha, zbog onog što smo zaradili našim djelima. Treća vrsta iskušenja su e, opća iskušenja, takozvani iskušenja e, fitnetu tevkir podsjećanje, iskušenje posjećanja. Uglavnom se vraća na familije, na, na, znači, na porodce, na narode, na umete i tako dalje. I o tome su mnogi ajeti govore, jel, da anu kazni ovaj, ovaj narod, eh, na, znači određena kazna dođe da bi ga posjetio na sebe, da bi se vratio vjeri i tako dalje. Od tih, da ne spominje Kuranska ajeta o tome, eh, narode koji su na takav način posjećani da se vrati Allahu Đelešanu, mnogi se vrate, neki se ne vrate. A od najboljih primjera je primjer ono što se desilo u Bosni i Hercegovini kod nas. 90. godina, ovaj zadnji rat koji se desio 92. E, e, gledajući onako u globali, e, nema sumnje da je iskušenje, musibet, nevolja koja se desila bosanskom narodu u Bosni, da je u stvari bio musibet tezkira danas. Allah žan posjeti sebe da se vratimo vjeri. Iako je taj rad bio veliki musibet za mnoge muslimane, u njemu im bilo hajra u tome da su se mnogi muslimani zbog toga što nam se desilo, da je bio razlog da se vrati Allah da se sjeti a kada nisu imali nikog drugog, kada nisu imali nikog drugog, kada nisu mogli tražiti ni od kog drugog, ni od zapada, ni od istoka, kada su nas svi napali, kada su bili prepuštani sami sebi, gladni, goli, bosi i očekujemo smrt, onda smo se okretali Allahu, većina muslimana, mnogi su hrdili u džamiju, mešide i tako dalje, da bi nakon jel rata, da bi se ponovo vratile u, kufr nijameta, u negiranje i blagodati zaboravili ono što se desilo u ratu. Ali znači ovo je vrsta iskušenja kada alaže šanu jedan narod, jedan umet, e, šalje im određene musibete, znakove nevolje, da bi ih vratio sebi, da bi vratio vjeri. Znači četvrta vrsta iskušenja je iskušenja radi e, povećanja, povećanja deređe na sudnji danu, odnosno prvenstveno radi otklanjanja grijeha. E, kao što je došlo u mnogim hadisma, između ostalog, e, vjerodostojan hadis, između ostalog vjerodostojan hadis koji bilježi Buharija u svom sahihu, od Ebu Hurire radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi sellem rekao, ma al-muslima min nasabin, wala wasabin, wala hemmin, wala huznin, wala eda, gammin hatta jušakuha illa Allahu biha min kaže neće zadesiti muslimana. E, e, niti e, znoj, niti nevolja musibet, niti kaže briga, niti tuga, niti neprijatnost, niti bilo koja druga nevolja, kaže čak trn koji ga ubode, kaže, a da sa njim Allah neće, neće otkloniti nešto od njegovih grijeha Eh, i tako dalje i u drugom rivajetu da iše radi Allah anha ma min musibetin tusibul muslima ila biha anhu hatta ševketu šakuha kaže neće zades musibet muslimana a da lašano sa njim neće jel neće kaže eh, eh, učiniti otkup s tim musibetom učiniti otkup njegovih grijeha kaže pa čak kaže i trn koji ga ubode E, naravno se vraća i na bolesti, i na nevolje, i na musibete, i razno raznih tipova, da se sve e, da se, znači to se vraća da sa ovim e, musibetima nevoljama da Allah Žešanu nas u stvari čisti od grijeha i da od toga u stvari imamo hajr veliki. E, prema tome, znači kada, se vratimo znači, znači e, iskušenja koja nas zadešavaju, koja nam se desi na, u dunjalučkom životu, nisu znači jednoobrazna, niti su to crno-bijela da, se sve vraća na grijehe, niti se sve vraća na iskušenje osnovno što smo muslimani, e, niti se sve vraća da se otlanjaju time grijesi, nego je sve to pomiješano zajedno. Znači, e, i e, da se tvrdno može e, reći da, su ova iskušenja zbog ovog zbog onog jel za takvo nešto jel ipak treba imati ipak treba imati jel e, argument i dokaz. Helen Neise, zašto sve ovo spominjem? Zato što ima veze s ovim posljednjim pitanjem. Znači, pitanje je bilo. Kaže, kakva je mudrost u tome što mnoga djeca širom svijeta biva iskušava na razne načine, odnosno kakav njihov grijeh, razumijem da, da odrasti biva iskušavani, da dolazi E, i da to dolazi kao posljedica grije. Znači, zbog ovog e, što je rekao ovdje, kao da zbog odrasti dolazi rješenje kao posljedica grijeha. Znači nije to jedini razlog iskušenja odrasti, zato sam naveo četiri vrste iskušenja. Jel? A kaže, a šta je sa djecom koja su bezgriješna? Odgovor na to e, zašto, šta je mudrost u tome da Lašanu iskušava djecu koja su bezgriješna, znači e, prije punoljetnosti, djeca neće biti kažnjavana za svoje grijehe koje radi, u svom, ne im si grijesi uopće. E, mudrost u tome, prije svega, znači kao odgovor na ovo trebamo znati da u svemu što Allah Đelešanuhu radi u svog rububijeta, što radi, znači što je, što stvorio, što se dešava od oživljavanja, od smrti, od ovoga i od onoga, da u tome svemu ima mudrosti. To je akida ehle sunne džema, da Allah Želešanu sve što radi, znači sve što radi, a sve biva po njegovoj volji, da je u tome velika mudrost. Nešto od toga mi dokučimo, a nešto je ne dokučimo. Nešto nam je došlo pojašnjeno šarijaskim tekstovima da bi, da e, čega razumijemo šta je smisao određenih stvari koje radi, ali čak ono, šta je smisao određenih badita koji radimo, e, šta, šta je smisao određenog što je zabranjeno, određeno što je naređeno i tako dalje, dok za neke mnoge stvari nemamo pojašnjenje, nemamo odgovor. Ali je bitna stvar jel, da iza toga stoji mudrost. Znali mi tu mudrost ili ne znali tu mudrost? E, također, e, osnova je to, e, kao što je došlo u kuranskom ajetu, da Allah Želešanuhu neće biti pitan. Vahu la yuselu, vahum elun. On neće biti pitan, a oni će biti pitan. Ko? Mi. Mi stvorenje ćemo biti pitan za svoja djela. Allah Želešanuhu neće biti pitan. Nema kod njemu da svodi račun i će biti pitan za ono što je radio, što je uredio, kako je odredio da se dešava. I zato je normalno od, pogrešnih stvari, kod matezijske akide, kada oni polaze da je nešto osnov, kaže jeđib alala, vađi bi Allahu da radi po tom pitanju tako i tako, što je jel, smiješno i besmisleno, da se Allah Žešanu obavezuje nečim od strane e, ljudskog mozga da shvati da je on obavezan da radi nešto. Allah Žešanu ako sebe nešto obavezuje da radi, on je sam sebe obavezao da to uradi i, ili od svoje dobroti, od svoga padla i tako dalje. A ne da, da ne da ljudi određuju svojim mozgom da kažu ovo je, ovo je Allah mora da radi i ovo je, e, i ovo je, e, znači ako ne uradi ovako to nije pravedno ili ovako ili onako. Heleme se. Konkretan odgovor na ovo pitanje kakva je mužnost da, da budu iskušavani djeca i da im se dešava ono što im se dešava, a oni su, a oni nisu punoljetni je prije svega u tome, e, prije svega znači, da od onog što se dešava djeci, što se radi sa djecom prije njihove punoljetnosti, da se u stvari time iskušavaju ko? Prije svega njihovi roditelji, onda njihova najbliža rodbina, rodbina, njihovi bližnji, njihov narod i svi ostali ljudi oko njih. Znači, kad bi samo bila ova mudrost, u tome bilo bi dovoljno. Znači, da je smisao iskušavanja djece, da im se dešava ono što se dešava u stvari, ko to radi tu djeci? Pravi tu, prvenstveno ljudi oko njih, e, stvori situaciju, ili E, mnogi su acma bude jel, e, ono što mi kažemo Allahov kader, odredba, gdje nema ljudi udjela. A u mnogim stvarima ljudi imaju udjela, od roditelja, rodbine i ostali ljudi imaju udjela od musibeta koji se dešavaju djeci. I mudrost je znači u ovome da se to dešava od strane toga da se vidi kako će se roditelji, rodbina i svi ostali ljudi ponašati prema toj djeci koji su e, im u emanetu. Druga, druga mudrost je, je svakako e, to da ta djeca, je čak od malena, da doživljavaju određena životna iskustva, odnosno da se životno odgajaju, da, im, da se kale, da se prekaljuju, da upoznaju život, da se navikavaju na musibete života, sigurno je to mudro za njih, za njihov, jel, e, njihov kada odrastu da imaju određeno iskustvo životno. Također, jel, e, na osnovu e, e, općih šerijskih tekstova, ako, opće poznato je, jel, da djeca muslimana, da djeca muslimana ako umru prije punoljetnosti da su dženetlije, da će biti osnovnika dženeta. Dok oko djeci mušika i kjafira ako umru prije punoljetnosti ima razilaženja kod učenjaka da li će biti osnovnika dženeta ili džehennema E, znači postoji razilaženja, a najbliže ispravno mišljenje inšala, da, da su i oni od stanovnika dženeta, zašto imaju dokaz, jel? Znači, a razilaženje postoji, znači unutar akide ehle sunne na znači, čunjaka, ehle e, e, znači, ova djeca znači, koja presele, umru, poginu i tome slično prije punoljetnosti, E, nema sumnje u općih širijskih tekstova da, se, e, e, da ona djeca koja su imali više musibeta ne u dunjalku, da će imati veću deređu i stepen na ahiretu. I da je sigurno toga mudrost toga što im se dešava. Znači on svakako stanovnici dženneta, a znači od onih koji su više iskušili, više iskušenja imali, imat će veći, veću deređu u džennetu a sada govoriti, izmišljati neke e, druge, mudrosti koje meni nisu naprijed, niti sam našao da neko rekao, jel, e, možda bi vodilo jel, u takozvani, jel, takozvani tekeluf, izvještačenost i traženje nečega što se ne može skontati ni doznati. E, ono što je bitno za nas, a to je da Allah Želešanuhu neće biti pitan za ono što radi, a mi ćemo biti pitani. Pa čak i u našoj djeci sa našom djecom. mudrost to što se dešava djeci od tih musibeta, e, musibeta, sigurno mudrost postoji, ona velika i ogromna i mi je možemo vidjeti i osjetiti. A, za onu koju znamo, dobro jest, a za onu koju ne znamo, jel, tako jel, od, od, od stvaranja, da za mnoge stvari koje se dešavaju stvari mi ne znamo pozadinu toga šta se krije za toga i šta je mudrost tome, ali smo ubijeđeni po ispravno akidi da je velika mudro se krije iza toga e, što im se dešava na Dunjaluku. E, ostalo je još otprilike neki pet pitanja e, s obzirom da, sam ja probio jel, vremensku zonu, a znam da ima jel, iza mene predavanje, ja bih sa ovim završio večerašnji ovaj, ovaj ciklus predavanja, odnosno odgovora na pitanja. E, tako da ima i brat poslije mene jel, da može nastaviti drugo predavanje. A ovo što ostalo pitanje nastavit ćemo išala sljedeći put ili ako bude vremena, mada jel ne bude prilike obično, da se to odgovori na njih u petak, inšala. U svakom slučaju, znači, ostavit ćemo pitanja za dalje. Ja molim Allah Đešanu da nam ukabuli ovo naše večerašnje duženje, da nam poveća da ređu u džennetu, inšala, da nas okupi svom džennetu i Ferdeusu, e, kao što nas je večeras ovdje okupio, e, ujedno koristim priliku jel, da, da uputim do Lađešanu da pomogne našoj braći muslimanima u Siriji e, da ih riješi e, da ih riješi zuluma i zulumčara koji su sjatili oko njih e, i da bude ovo da bude ovo hajr za njih i za, za muslimane tih krajeva allahumma wa bihamdik la